Джон Сміт. Судячи із вашої вимови, ви з Рейнланду, з Гейдельберга. Але ж це моє рідне місто. Справді? Сміт з цікавістю усміхнувся. Напевно, у нас знайдуться спільні знайомі. Крамерів погляд знову зробився відстороненим. І полковник ні до кого не звертаючись, промовив колони Шарлемана. І фонтан на подвір'ї любої старої Фрідріх збав, ностальгійно додав Сміт. Ну і нарешті чому я розіграв цю аварію з машиною? Бо знав, що ці троє самозванців не зважаться діяти відверто, доки не подумають, що я мертвий. В кожному разі, якби самозванцем був я, то чи повернувся б я, знаючи, що гру вже програно. І навіщо повертатися? Він стомлено посміхнувся і кивнув головою у бік Джонса, щоб викрити ще одного самозванця. Крамер задумливо промовив. Мушу зізнатись, я вже з нетерпінням чекаю, що скажуть на це наші троє друзів. Зараз я вам скажу. Крістіансен скочив на ноги, незважаючи на вартового з карабіном. Голос його зривався від люті. Він обманює вас. Він обманює всіх нас. Він довершений брехун. А ви довершений дурень, коли дозволяєте навішувати собі таке на вуха. Все це брехня від початку і до кінця. Годі, Крамер підніс руку. Погляд його потемнів, голос зробився крижаним. Ви самі винесли собі вирок. Все, що казав цей офіцер, очевидна правда. Сержант Гартмане, звернувся він до вартового. Якщо хтось із цих трьох знову заговорить, то чи зможете ви примусити його змовкнути, але не навіки? Гартман видобув з-під плаща невеликого, обшитого шкірою кийка і почепив його собі на руку. Ви ж знаєте, що зможу, пане полковнику. Гаразд. Розповідайте далі, капітане Шмітте. Дякую. Сміт почувався так, наче хильнув коньяку, на честь перемоги над людьми, які хотіли пошити його в дурні, але самі потрапили у власну пастку. Я тому і дістався сюди на даху вагончика канатки, що знав, вони ніколи не викриють себе, якщо не будуть певні, що мене тут немає і не буде. Принагідно, полковнику, чи не спадало вам на думку, що до шлос Адлера не можна добутись з даху горішньої станції без линви і помічника в самому замку? Прокляття! Смітове запитання болісно вразило самолюбство Крамера. Я ніколи не думав. Фон Браухіч безтурботно кинув Сміт. Накази він діставав безпосередньо з Берліна. Поставивши чарку на столик, він встав, підійшов до трьох шпигунів. Скажіть, звідки я довідався, що Джонс самозванець? І чому про це не знали ви? Якщо я не капітан Шмідт, то що я взагалі тут роблю? Може, ви мені це розтлумачите? двоє чоловіків безпорадно перезирнулися. Мабуть, годі. Крамер став поруч із Смітом і собі розглядаючи трьох геть розгублених, пригнічених агентів. Ще ні. Мені досить і цих доказів, наполягав Крамер. Це були не докази. Це були не докази, а лише посилання.